original das favelas, o funk acumula problemas de segurança. Polícia Militar faz operação contra bailes funk em comunidades. Morador do Complexo da Penha, DJ Renan foi preso ontem. Bailes funk na favela de Paraisópolis são casos de apostila policial. Bairro pobre do Rio de Janeiro é realizado. Baile de baile funk revolta moradores da favela de Paraisópolis. O funk na favela da Maré. questão da segurança UTI protagonista, morador, da jovem está bem em live realizada na comunidade A Polícia Civil investiga jovens da é acusado de associar irredanciamento realizado na comunidade Favela é. Porra, cara, morar na comunidade não tem preço, né, cara? Favela é tudo que a gente precisa. Favela é família, favela é aprendizado. Uma comunidade muito boa mesmo porque é nossos filhos. Que é muito bom, um lugar tranquilo. Aqui tem mais aquela questão de família, humildade na pista. Para mim me ensinou humildade, caráter, alegria de viver. Você sabe respeitar os outros, sabe reconhecer o valor de outras pessoas. Tem que viver para você poder saber tudo que acontece aqui e tudo que a gente aprende. Isso aqui é muito bom de morar, cara. Eu sou cria. Ser cria é ser considerado pelo morro todo, você gostar da sua comunidade. É, nós aqui é né, criado. Cresceu, brincamos muito. Eu me sinto seguro. A favela, em geral, ela é mundo, né? Ela tem tudo. Tudo tem dentro da favela. Tem educação, tem alegria, tem amor, às vezes paz, às vezes não. O que é bom a gente absorve, né? Favela é lazer. Pra mim, favela é alegria. União. A palavra é essa, união. Favela é é tudo, é o mundo. Favela é o meu lugar, o nosso lugar. acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. DJ Renan da Penha, o melhor DJ da cidade. Oh mãe, não chore não, Oh mãe, não chore não, pra vir ver eu tô de volta no complexo do alemão. Oh mãe, não chore não. Quem tá feliz, levanta a mãozinha pro alto! É! Geral, geral, hein? Chega, vem, vem! Quem não tem vai pra chegar em casa, dá um gritinho! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da caicola. Ai, me solta. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Então vem, vem. deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, que me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Olha isso aí, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu Sabe aonde você tá? quero ver geral, geral. Todas as meninas solteiras. Que porra de ficar parado, eu vou movimentar. O baile tá um mundo cheio de buçada. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, hein? Dali um abraço, Ei, camarote, vem! A voz um pouco alterada, embriagada. Então vai! Se o relacionamento acabou, não fique mal. Brota na penha, meu amor, e sobe no meu pau. Que o livinho vai cantar só pra você. Geral, hein? Aproveita, vai beber. Chacoalha xereca no meu macete. Receba uma parte de mim dona, soca dona, dona, dona, dona, dona, soca dona. Quebra, quebra, solta, solta, vai! Chacoalha xereca no meu macete, receba uma parte de mim. vem, vem, vem. Eita, Todas as solteiras levanta a mão, vem! Soca dona, dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, dona, dona, dona, dona, dona. Que porra de ficar parado, eu vou movimentar. O baile tá um mundo cheio de buça pra dar. A conhecida ali um abraço já veio me dar. A voz um pouco alterada, embriagada. Se o relacionamento acabou, não fique mal. Volta, bebê, vem! meu amor, e sobe no meu O quê? E o divinho vai cantar só pra você. Yeah bebê. Chacoalha xereca no meu macete. Recebam a parte de mim. Sou cabana, sou cabana, cabana, cabana, cabana. Levanta a mãozinha. Eu já, eu eu já tô embraçada. Agora, olha só que coisa louca. Eu já, eu já tô embraçada. Um, dois, olha só que coisa louca. Eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca. O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa. Eu vou passar, vou passar. Eu vou passar, vou passar. Eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca. O novinho chapa quente quente, a coisa vai ficar boa. O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa. Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca. Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca. Vai, joga a por cima, joga a xereca, xereca por cima. Vai, joga a por cima, joga a xereca, xereca por cima. Então o novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa. O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa. Eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca. Eu vou passar, vou passar. Com a chota na tua boca. Say the